الله بن عمر رضي الله عنه prenosi pa kaže kada su ljudi bili u mesčidu Kuba na sabah namazu, došao je jedan glasnik pa je rekao ove večeri je poslaniku sallallahu alaihi wasallam je objavljen Kur'an i naređeno mu je da se okrene prema kibli festakbiluha okrenite se i vi a u drugoj verziji festakbeluha pa su se okrenuli Znači, poslanik, salam i koji je bio sa njim, okrenuli se, pa kako su se oni okrenuli, okrenite se i vi. A gdje dolazi, znači, kesra na ba, to je naredbeni imperativni oblik, festak biluha, i vi se tako okrenite. Njihova lica su tada bila usmjerena prema Šamu, pa su se okrenuli prema Keabi. Kuba, To je poznato mjesto u Medini koje je daleko tri milje od Medine, kako kaže imame Neovi. I tu je sagrađen znači, mesčid u Kuba koji je prvi mesčid u Islamu, kako kaže imame Bejheti, kaže da je prvi kamen stavio tu poslanik, sallallahu sallam, drugi je Bubekr, a treći Omer. Omer. لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه kaže uzvišeni Allah te barake o tala i nemoj nikad dolaziti u tu džamiju da obavljaš namaz, to jeste džamija koja je napravljena da bi srušila džamiju vjernika mesčid je na takvi izgrađen od prvoga dana i preče je da u njemu preče je da u njemu klanjaš neki kažu da je a, mesjid koji je usisana takva, koji je izgrađen na takvaluku, da je to mesjid poslanika, sallallahu alaihi sallam, da nije šta, mesjidu Kuba. No, međutim, kaže se ovdje, u ajetu se kaže, min evvali jeum, od prvog dana, od prvog dana. A mesjid Kuba je napravljen prije mesjida poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, tako? Jeste. Fi salati subh, na sabah namazu, i govorili smo u poglavlju namaskih vremena da sabah ima više svojih naziva i da su svi dozvoljeni. A kod imama muslima se kaže da su bili na ruku na sabah namazu. Pa im je došao jedan glasnik. Ulema se razilazi ko je bio taj glasnik. Neki kažu da je bio Abad ibn Nuhayk, neki kažu Abad ibn Bishr, treći Abad ibn Wahm. Pa je rekao, okrenite se prema kibli ili oni su se okrenuli, što znači okrenite se i vi kao što su se oni okrenuli. Promjena kible je bila druge hijđarske godine. Druge hijđarske godine, no međutim razilaze se oko mjeseca, Pa kaže Mohamed ibn Habib al-Hashimi da je to bilo u polovinom Šabana, utorkom, dok kažu drugi učenjaci da je to bilo u Ređepu prije bitke na Bedru na dva mjeseca. I da je to bilo na drugom rekiatu na podne namazu kako je došlo kod Buharije u mesčidu Beni Seleme Pa se je poslanik sallallahu alejhi ve selleme okrenuo kad nera te kallube vođhi ke fi sema, vidimo kako sa žudnjom svoj pogled prema nebu bacaš, pa je uzvišen je Allah zažel dao da okrene poslanik sallallahu alaihi wa svoje lice prema kibli koju je volio i koju je očekivao da se okrene prema njoj. Spominje se u jednoj verziji da je to bio sabah u drugoj verziji da je bio bilo podne. A u trećoj verziji kod Buharije se kaže da je to, a, kako kaže el Brajbnu Azib, evo le salatin sallaha, Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ila kiabeti salatu asr. Prvi namaz koga je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam je klanjao prema kiabi bio je ikindija. Pa imamo znači različite, imamo različite verzije hadisa. Možemo pomiriti između ovih verzija na način da kažemo na podne namazu je naređeno okretanje prema kuda? Prema kjavi. A prvi namaz koga je poslanik s.a.v. u potpunosti klanjao okrenut prema kjavi je bio ikindija. A što se tiče stanovnika Kuba, oni su tek na sabahu dobili šta? Vijest. Tek na sabahu im je došao neko, znači da ih obavijesti. Tek na sabahu su bili obavješteni. Klanjava je poslanik sallallahu alejhi ve selleme 16 ili 17 mjeseci je okrenut prema Beitul Maqdisu kako je došlo u dva sahiha od Elbera ibn Aziba. 17 kažu neki koji je računao mjesec okretanja, a oni koji nisu računali mjesec okretanja kažu da je 16. Došlo je u jednoj predaji da je 18, međutim neki su učenjaci prigovarali ovoj predaji. Kaže Ibn Hibban, tanjao je poslanik sallallahu alaihi sallam prema Bejtul Maktisu 17 mjeseci i 3 dana. Kako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao u Mekki? Dok je bio u Mekki. Kuda se okretao? Prema Kabi. Okretao se poslanik sallallahu alejhi ve prema Kabi. No međutim to je slabo mišljenje da se je poslanik sallallahu alejhi ve iz Mekke okretao prema Kabi. Slabo s jedne strane, a jako s jedne strane. Džumhur uleme kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u Mekki se okretao prema Beitul Maktisu. I to se okretao na način da bi učinio Beitul Maktis između sebe, da bi učinio Kabu između sebe i Beitul Maktisa. Znači pa bi se okrenuo negde a, iza znači jemenskog ugla i, i, i crnog kamera, znači prema sjeveru, tako da bi bio okrenut u isto vrijeme prema kuda? Prema Beitul Maktisu. I to je došlo od Ibnu Abasa, kako kaže Ibnu Asakir, navodi se od Ibnu Abasa, vjerodostanim lancima prenosilaca, da je poslanik s.a.v. okretao se, znači, iz Mekke, dok je klanjao Mekke prije Hidžre, okretao se prema Betul Maktisu, ali ne bi Kjabu učinio iza svojih leđa, niti sa strane, već bi učinio između sebe i između, između Kudsa. Ili Betul Maktisa, jel? Ja. Kaže imam Gazali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem okrećao se prema Sahri, onome kamenu što je poznat za koga se kaže da je da stoji u zraku, Allahu Teala alem, da to nije ispravno, jer nismo vidjeli, znači, argumente jasne da bi potvrdili da stoji taj kamen u zraku. No, međutim, kaže šehol Islam i Mtejmi u svojim fetvama u 27. tomu, nije dozvoljeno nikome da se nakon saznanja okreće, znači, prema a, Bejtul Maktisu, nego mora se okratiti znači prema kibli, prema kibli muslimana. A, jevreji su u to vrijeme govorili a, ovaj čovjek, to jeste poslanik sallallahu alaihi sallam, suprostavlja se našoj vjeri u svakom pogledu, no međutim izabrao je našu kiblu. Izabrao je našu kiblu. Hoće da nam se suprostavlja i da radi suprotno nama, a u stvari okriće se prema našoj kibli. Pa je uzvišen je Allah tebarak je o ta'ala objavio, kad nara te kallube u očih je fissema, felanuvallijenneke qibleten tarbaha. I mi vidimo kako ti sa žudnjom svoj pogled prema nebu bacaš i mi ćemo se sigurno usmjeriti prema kibli sa kojom, sa kojom si ti, sa kojom si ti zadovoljen. U ovome hadisu je dokaz da je dozvoljen u šarijetu ennesh, to jeste derogacija, da je dozvoljena derogacija, dokidanje i to je stav ehlu sunneta bez razilaženja posebnih među njima. Prvi ko je klanjao prema Kjabi bio je Elbera ibn Marur, dok Ibn Hazm kaže da je to bio Ebu Sa'id ibn Mu'alla El Ansari, da je on prvi čuo poslanika, salao kada je u pitanju nama znači prema Kaabi pa da je panjao dva rekiata. Da li je dozvoljeno dokidanje Kur'ana sa sunnetom i sunneta sa Kur'anom? Izrazita većina učenjaka smatra da jeste Kur'ana, dokidanje sunneta sa Kur'anom nema posebne ziloženja, ali dokidanje sunneta, e, Kur'ana sa sunnetom kažu da mora biti sunnet šta? Šta mora biti sunnet? Vjerodostojan? Svakako. Šta još mora biti? Mutevater. Zato što je Kur'an sav šta? Mutevater. Pa kažu ne mogu pojedinačne predaje koje nisu mutevater dokidati ono što je mutevater. A šta je to mutevater? Molim? Baš tako. To je znači definicija mutavatira. To je predaja koju prenosi tolika skupina ljudi u svakoj generaciji da nije logično i nije shvatljivo i nije moguće na kraju krajeva da se dogovore na laži. Jedan iz Šama, jedan iz Egipta, jedan iz uh, Hidžaza, jedan iz ovoga mjesta, drugi iz ovoga mjesta. Nisam možda nikada vidjeli, prenose istu stvar. Znači nisam mogu dogovoriti na čemu? Na laži. To je mutavatir predaja. Pa samo takva bi predaja kod jednog dijela učenjaka mogla dokinuti šta? Kur'an, zato što je Kur'an isto tako mutevatir. Ovdje se desio koji vid dokidanja? Sunneta sa Kur'anom ili Kur'ana sa sunnetom? Kur'ana sa? Kur'ana sa sunnetom. Dobro, to je jedno mišljenje. Ima drugo? Kur'ana sa To je drugo mišljenje u redu. Ja, Doduše, nijedno nije ispravno, ali mi ga cijenimo kao mišljenje. Ostalo je treće, šta? To ovo je dokidanje sunneta Kur'anom. Imamo li u Kur'anu jasnu naredbu da se okrećemo prema Betul Martisu? Nema. Nego je to praksa sunnet poslanika, potvrdila je tako, u to vrijeme, govorimo o tom vremenu. Pa je došao Kur'an Pa je naredio da se okrene kuda? Prema Kjabi. Fawalli wajhaka shatr al-Masjid al-Haram. I okreni svoje lice prema prema Kjabi. Pa je ovdje se desilo, znači, dokidanje. Ima i šaret. U Kur'anu ima i šaret o okretanju. No, međutim, nema, znači, naredba, niti jasno nije spomenut. Isto tako, u ome hadise je dokaz da propis ako bude dokinut, da obaveznik nije dužan da radi po njemu osim nakon što mu dođe šta? Vijest o dokidanju. Je li jasno? Desto se dokidanje i ti ne znaš da je propis dokinut. To govorimo znači za vrijeme kada je bilo, jeli, u vrijeme poslanika, sallallahu sallam, danas je sigurno drugačija situacija i nakon toga kada se proširi da određena stvar je dokinuta. Ali ljudi nisu bili dužni da rade po tome sve dok ne saznaju da je određena stvar šta? Dokinuta. Jer da su bili dužni da rade, šta bi se desilo? Bravo, morali ponoviti namaz. Jer su bili dužni da rade, je li dokinuto prije nego što su oni počeli namaz? Jeste. Ali oni nisu znali. E sada kada im dođe vijest u namazu da je dokinuto, trebali su da preselame i da počnu namaz iz početka. No međutim, oni nisu bili dužni da rade po toj vijesti zato što im nije šta nije dospjela, nije dospjela do do njih. Stoga ulema ovdje kada spominju pitanja vezana za rad po vijesti koja nije došla do čovjeka, kažu kada bi robkinja klanjala otkrivene glave potom saznala u namazu da je puštena da je oslobođena, da je pušta, nego da je oslobođena. Jer po, kod jednog dijela uleme robkinja može klanjati šta? Gologlava, je tako? Bez mahrame. Pa ka, u, nama, u namazu sazna da je šta? Da je slobodna. Sad mora imati na glavi šta? Mahrom. Šta je sa onim što je klanjala? Ona je saznala da je u namazu da je šta? Da je oslobođena ali je oslobođena prije namaza, jel u redu? Na primjer, stala je u namaz i klanja na drugom rekiatu, uđe supruga od njenog vlasnika i kaže, kaže, tebe je vlasnik, dok je u namazu, kaže, tebe je vlasnik pustio prije 10 minuta. Znači, prije početka čega? Namaza. Šta je sa onim dijelom namaza koga je klanjala gologlava? A bila je slobodna, je tako? Samo što ona nije znala nastavit će dalje, znači klanjati pokriće svoju glavu namazu. Znači taj dio, taj dio namaza je ispravan zato što do nje nije došao šta? Nije došao haber do nje. Isto tako, kada bi je oslobodio a ona u namazu, znači dok je u namazu, presis oslobađanja, morala bi šta? Pokriti glavu odma. Ako bi nastavila dalje klanjati, namaz bi je bio zato što je saznala vijest i nije radila po njoj. Pa znači čovjek, ovo je bitno, znači da se zna da je čovjek dužan da radi po određenim propisima nakon saznanja. Nakon saznanja. Iz ovoga hadisa se može uzeti dokaz o dozvoli ičtihada u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme jer ovi ljudi kada im je došao glasnik da promijene kiblu nisu prekidali šta namaz nego su ičtihadili pa se okrenuli sobom pa je dozvoljeno znači bio ičtihad u ovakvim i sličnim pitanjima čak i u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve selleme وما جعلنا القبلة التي كنت عليها I nismo učinili kiblu prema kojoj se okrećao, okretao. Koja je to kibla? Betul Maktis. Ovo je išaret u Kur'anu šta? Da ima okretanje prema Betul Maktisu. I ome hadisu isto dokaz da čovjek koji klanja mimo kible, pa mu se pa se ispostavi nakon namaza da mu da nije klanjao prema kibli, da će mu namaz biti šta? Ispravan i primljen. Mi ćemo kazati ovako, da će mu namaz biti ispravan, a da li će mu biti primljen, to je izbog njega i Allaha zaođa. Jer nije isto da kažemo da je ispravan i primljen. Čovjek klanja u potpuni rukneve šartove, kažemo namaz ti ispravan. A da li je primljen, to što je u tvome srcu, to mi ne znamo. Znači, pa je, mi kažemo namaz je ispravan čovjek otišao u pustinju i klanjao sam. I nakon namaza poistovjeti se da nije vidi, oblaci se raziđu i vidi da nije klanjao prema kibli. Namaz mu je šta? Ispravno. Pod kojim uslovom? Pod kojim uslovom mu je ispravan? E, znači da je ištihadio, da je uložio sve moguće napore i ovaj a, a, puteve i resurse da dođe do pravca Kible. Ako nakon toga nije uspio, on je kao čovjek koji nije imao vode, tražio, oko sebe nema, temu muzeo i klanjao. I nakon toga dođe voda. On je završio svoj šta? Namaz. No, međutim, čovjek nema vode tu pri sebi i odmah prvo šta? Od zemlju udaju. I te jemom A voda možda da je otišao lijevo desno ili da je upitao, možda bi našao tu vodu, takav namaz šta mora ponoviti. Tako isto čovjek ovaj koji se okrene prema kibli, a nije ići hadio, nego sobom kaže, Allah, u ovome ću pravcu, bismillah, Allahu ekvar. To je neispravno. Znači mora stati i pogledati na određene načine kako, koliko može. Jer uzvišen je Allah, ne duži čovjeka mimo njegovih mogućnosti. No međutim, dođe čovjek u posjetu, u zijaret kod čovjeka, I kaže, ja nisam klanjao. Kaže, klanjaj i gazda iziđe, vlasnik kuće iziđe i on stane i gleda gdje bi mogla biti kibla i otprilike negdje se okrene na jednu stranu. I klanja. Namaz mu je šta? Ako nije prema kible, bater, u redu. On je došao u tu kuću i počeo i stao i ičtihadi. I uloži sve napore i promaši kiblu. Šta je sa namazom? Opet je neispravan. Opet je neispravan. Ali nije pitao vlasnika. Red. Opet je neispravno. Zato što ne možeš ići haditi kada imaš šta da pitaš. Znaš čovjeka koji sigurno zna gdje je pravac kible i ti ići hadi. Što ne vredi tvoji ići Tako da, ako je trebao da se okrene znači prema zapadu, a on se okrenuo prema jugu, njegov namaz bi bio, ba, bio batel. Bio bi batel zato što nije klanjao. A ištihad mu u tom slučaju ne vredi. Ištihad je kada je čovjek sam, Kada bi čovjek imao kompas, nema i štihada. Ili jasan drugi, znači put dođe do, do, do, do, do pravca kible, nema pravo na štihada. Jedino da kažemo i samo određivanje kompasom je vidi štihada, to je druga stvar. Tako da je znači bitno znati kada čovjek može i štihada, kada ne može, kada smije, kada ne smije. I ome hadisa je dokaz da svako ko ne zna za farz koga je uzvišen Allah propisao niti je imao puta i mogućnosti da nekoga pita o tom farzu taj farz nije u pogledu njega obaveza je u redu jer nije uspostavljen dokaz protiv njega na primjer čovjek primio islam da pretpostavimo tako i nikoga nije obavijestio da je određena stvar zabranjena ili da je naređena. I on je ne čini. Ili porekne obavezu. Porekne da je alkohol haram. To mu niko nije rekao. Primjer radi. I on nije mogao, on imao puta i načina da saznao svoje vjere osnovne stvari. On kada bi porekao zabran alkohola neće time šta izaći iz, iz vjere. Isto tako kada ne bi znao za post, pa ostavio post, ne bi bio zbog toga griješan, ovo je više teoretski nego praktično. Možda ovo nekada bilo, no međutim danas ljudi lahko mogu saznavati, lahko mogu učiti i bit će znači odgovorni za svoj nemar ako se ne pouče svojoj vjeri. Jer čovjek koji može pou, primio islam i ušao u vjeru, ne može se poučiti zato što živi negdje u nevjerničkoj zemlji ili negdje gdje nema znanja, dužan je da otputuje. Ako ne otputuje pa se nauči, on je šta? Griješan. Čak i kad bi mi roditelji zabranili da otputuje i da nauči osnovne stvari o vjeri, neće im se šta pokoriti. Ne možeš biti musliman bez osnovnih stvari u vjeri. Pa moraš otići naučiti osnovu da budeš, znači, mu'min, da budeš vjernik, da se možeš držati vjere. Stoga kaže imam Šafija i Malik, sve parzove koje čovjek propusti, zato što je to izazvao svojim nemarom ili neželjom da pouči se, mora nakon toga nadokladiti. Mora nakladiti ili nadoknaditi te farzove. Zato što je on bio uzrokom svoga šta? Džehla. Pa je razlika između toga da čovjek živi u zabiti, nepismen, ne zna pit, i nema koga pitati i od čovjeka koji živi u gradu, gdje znači ima znanja, gdje ima ljudi koji mu mogu pojasniti, to je velika razlika, znači i nisu oni u propisu, nisu u propisu, znači isti, jer je čovjek dužan da saznaje o svojoj vjeri dužan je znači da saznaje i da uči, a ne smije znači ostaviti stvari tek tako, da stihi skidu pa ono što mu neko kaže, što na silu nauči, to je njegovo znanje. Ne nego se mora znači truditi, nego se mora truditi da sazna o svojoj vjeri. Ovo je bilo nešto o hadisu Abdullah ibn Omara o promjeni kible i to je bio drugi hadis u ome poglavlju. Ima Allah te barake o teala spouči sunetu poslanika sallallahu alaihi vseleme, njegove vjeri, da nas učvrsti u primjeni islama i da nas uvede u dženevska prostranstva sa našim poslanikom sallallahu alaihi vseleme,